Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Pues así estem, efectivament, en este temps per a l'esport, en este temps per a l'esport en eh, valencià, així en este programa que es el teu, en la sintonía de la 97.7 Radio, en este programa Esports 97 nit, que encetem molt ràpid perquè tenim molt continguts que oferir-vos. Recordareu que ahir Iniciem aquesta versió express, esta versió eh, d'estiu del nostre, que és el vostre programa, de només mitja hora, que vos acompanya des de hores d'ara, són les 11 i mitja de la nit, i fins les eh, 12. Per tant, com que tenim només eh, mitja hora fins el dilluns 7 de setembre, en el que recuperarem el nostre horari habitual de hora i mitja, pues anem amb tota rapidesa a oferir-vos tots els continguts del dia. Tenim info, evidentment, de la prèvia del València que disputa demà ixa finalíssima de la Lliga de Campions, buscant garantir presència definitiva en la fase de grups. Hi han informacions de mercat relatives a al conjunt de Mestalla ya han se ampliará més dades, més detalls desde el principal de Mónaco, Manolo Montal, porque mientras así esperaban que el me echara ficha a la hora de incorporar un central, ojo, porque información que arriba desde Madrid, información que han oferit avui al migdia els de Cope Madrid, Cherichev, exfutbolista del Villarreal, actual futbolista del Real Madrid, está a prop o está en la l'agenda, ya ya que es conta desde Mónaco Montal. però s'ha relacionat des de Madrid a Cheryshev amb el València Club de Futbol. Estarien negociant València i Real Madrid per a la sessió d'este futbolista amb la intermediació, com no, de Jorge Méndez, que treballa habitualment amb el Real Madrid i que sabeu que també ja des de la campanya passada treballa habitualment també el València. I sí que prèvia de la finalíssima de demà, informació de mercat, Informació relativa al llevant d'Unió Esportiva que este matí presentava Jefferson eh, Lerma i on encara cou l'arbitratge dolorosíssim del debutant de Burgos Bengo Echea Air en la primera jornada de Lliga i també info relativa al bàsquet, info que torna a vincular Víctor Claver amb València Bàsquet. De tot això, vos contem dades, detalls, ja de seguida en la nostra bateria de titulars. El València a Mónaco garantir la Lliga de Campions. L'equip de Nuno es juga prestigi i un bon pessic de milions d'euros en la finalíssima de demà. El projecte LIM trobarà estabilitat si l'equip classifica per a la fase de grups. L'equip està preparat i Nuno vol viure més nits de Champions con la de demà al llarg de tota la temporada. Los jugadores están, están todo lo que, lo que tenemos con todas nuestras fuerzas para, para el final de la noche podemos decir que somos un equipo de Champions y que, en que Mestalla va, va a estar todas las semanas viendo partidos de Champions. Esa es nuestro, nuestra mayor motivación. L'11 definit amb només un dubte en la tripleta de mitjentres en eixa zona, Parejo es fixe, sembla que Enzo també, així que de Pol i Fuego jugaríem l'última en encara que París que l'Asturià será l'escollit finalment per Nuno. Un partido muy especial para, para cualquier jugador, para el equipo y es cierto que cuando cuando uno empieza a jugar al fútbol, pues sueña con jugar la, máxima competición a nivel de clubs. Esta es, aquí estamos, eh, estamos muy ilusionados de, poder también darle una alegría a nuestra afición, que nos consta que, está movilizándose mucho y sentimos su apoyo y realizados a tope para el partido de mañana. En Champions, però, de reull el mercat. Esperàvem novetats respecte al central, però avui ha aparegut el nom de Cheryshev amb la intermediació de l'omnipresent Jorge Méndez. València i Madrid negocien la sessió del jugador que la temporada passada va lluir en el Villarreal. en el Levante cou arbitraje doloroso que va a a ir de par del debutante de Burgos Bengoechea, Kiko Catalán, el presidente se ha referido al árbitre en el acto de presentación del Colombia, Jefferson Lerma. Yo creo que demuestra que todos nos equivocamos en el fútbol. Espero que, la parte de Levante pues, se acabe ayer. En acto, Lerma ha hablado de la sesión al conjunt granota. Doy gracias a Dios por este gran paso que hoy al fútbol español. que sé lo que me estoy jugando y eso es un reto para mí. tengo que asumirlo de la mejor manera y vengo con muchas ganas de triunfar en el, en el fútbol español. València Bàsquet ha exercit el dret de tanteig que té sobre el jugador Víctor Claver i avui ha notificat a l'ACB que iguala l'oferta presentada dijous passat al jugador valencià pel laboral Cucha. D'esta forma, València Bàsquet aconseguís retindre els drets sobre el jugador en la Lliga Endesa amb Arturo Delgado al control de so, amb Manolo Montal des de Mónaco, vos parla encantat de fer-ho, Salva Folgado en nom de la redacció esportiva d'esta casa. Una pausa i de seguida se n'anem cap a la Champions, se n'anem cap a Mónaco. Cariño, salgo un momento. Cariño, ya estoy aquí. Pero, ¿y ese Peugeot? Vuelven los momentos Peugeot del 20 al 26 de agosto. Tienes hasta 6.900 razones para venir a tu concesionario y elegir el Peugeot que necesitas. Unidades limitadas. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. partido decisivo de la temporada en la 97.7 Radio. Dimarts 25, des de les 20 hores, el València defensa el 3-1 de la nada per a poder tornar dos temporades després a la màxima competició continental. Des de l'estadi Luis II de Mònaco, tornada del play-off de la Champions League, mònaco valència amb nosaltres els 90 minuts més importants de la temporada amb el nostre enviat especial, Manolo Montal, i tot el seu equip amb la millor retransmissió de futbol en valencià. Mónaco-València, Esports 97, el partit. El teu equip, la teua ràdio. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. I a més, parlar amb vos en la vostra llengua, en eh, valencià. Així que amb esta sintonia de la Lliga de Campions se n'anem cap a Mónaco. Allí ens espera l'habitual conductor d'este programa, cap d'esports de la 97.7 Ràdio i qui demà vos narrarà, esperem que sí, la classificació definitiva del València per a la fase de grups de la Lliga de Campions. Mónaco, Montalt, què tal? Molt bona nit. Hola, què tal, Folgado? Molt bona nit des de Mónaco. Bueno, pues com que tenim molts eh, arguments, eh, moltes eh, veus, moltes coses que contar, Manolo, anem eh, per parts eh, respecte a la presència ja eh, del València en eh, Mónaco. Viatge, Manolo, que s'ha produït este matí i on una volta ja la plantilla estava a Mónaco pues ha rebut la visita del propietari del club, Peter eh, Lim. Com ha estat el viatge? I a hores d'ara, Manolo, que es cou a Mónaco. Bueno, doncs 10 i mitja del eh, matí eh, s'enlairava el vol cap a Nissa, que és el lloc aterrat del València Club de Futbol. Això sí, ho feia en més de 40 minuts d'avantatge d'antelació sobre l'horari previst. Hem arribar pront. això sí, eh, el que l'expedició hem guanyat en temps en l'aeroport, l'hem perdut en l'entrada a Mònaco, que és absolutament caòtica, és una carretera eh, vella de dos carrils i plena de curves imagina el que pot ser demà eh, eh, esta localitat en dia de partit, no vull ni imaginar-me-ho, però certament és complicat entrar cap a, cap a Mónaco. Bueno, pues, eh, en ese aeroport entrava la plantilla del València Club de Futbol i en el vol, en els eh, IPS, hem pogut eh, veure que al capdavant de l'expedició estava Kim Watko, Kim Com, que és l'home que ha encapçalat l'expedició, perquè la presidenta Lai Hun Chan eh, ha anat en el seu vol privat. De fet, algun company ha pogut reconèixer Air només aterraven en l'aeroport de el avió, el vehicle privat, eh, el vehicle aeri privat de la presidenta ja estava a Mònaco, per tant, quan ha aterrat el València Club de Futbol, com deia, i en quant a VIPs en el vol que ha traslladat el València Club de Futbol cap a Nissa, més enllà de Quim Co encapsulant l'expedició, cal eh, destacar la figura del exconseller Manuel Peris, que ha vingut a veure el partit, i també, atenció, eh, Salva, sí. un vell conegut, l'expresident Paco Roig, que junt al, feu, al seu fill Alfonso han vingut, ha contat un parell d'anècdotes d'ací de Mónaco espectaculars, de quan estigué ell per a fitxar a, a Emmanuel Petit, te'n recordes d'aquell sí, jugador sí, que, sí, sí, sí, sí. que va jugar al Chelsea mm, i al mm, Barça? Mm, sí. eh, diu que el tenia fitxat però que li va dir, bueno, la meva dona torna demà de vacances, en quan torna de vacances i m'ho confirme se n'anem cap a València. La dona li va dir que no, se queda, i ens <laughs> després fitxat per el Barça, diu, entre altres coses, perquè va canviar de dona. Uh, matisar Paco Rocha. Les històries que conta Paco, que mm. Eh, per algunes coses Paco és fantàstic i per a contar històries és, és una d'elles. Més enllà d'això, eh, hi ha que dir que s'ha produït una trobada entre Paco Roig i Peter Lim esta vesprada quan l'equip ha anat a entrenar a l'estadi Lluís II de, de Mònaco, on a les 7 ha arrencat aquest entrenament, ha arrencat amb pluja, després poquet a poquet, perquè la veritat és que al voltant de les 3 i mitja la espada ha començat a alternar els eh, núvols i els, eh, alguns xubascos amb eh, el sol que lluïa este matí i eh, ja ha entrenat el València Club de Futbol, com dèiem, uh mhm. -huh. a partir de les 7 abans, a les 6 i mitja, tant eh, Javi Fuego com Nuno Espíritu Santo ens han atès als mitjans uh mhm. -huh. de comunicació. Ara escoltarem els eh, protagonistes. Manolo, eh, m'agradaria haver escoltat una miqueta d'aquesta conversa o d'aquesta trobada entre Peter Lim i Paco Roig, que... Això sigut... té que haver sigut mundial. Sí, <laughs> ha tingut que ser francament eh, cridanera. Bé, Manolo, pues l'equip ha treballat a l'estadi en el que demà jugarà el seu futur en la Lliga de, de Campions. Les coses més o menys estan clares, si de cas només un dubte, Manolo, Estaría la tripleta de Mitchentres, Parejo sembla que es eh, fixe, bueno, sembla que es fixe, no, Parejo es fixe, sembla que También es fixe Enzo, que el otro día va a descansar a Vallecas, y que la tercera Plaza en esa parcela de Mitchentres Sería Vépera De Pol o Vépera Fuego En Fuego, encara que tú apostes per eh, Fuego, penses que l'Asturià ahí pues, eh, te te ventacha. Si més no, si recordes en el partido en la retransmisión que fèiem en Mestalla Desde la cabina de la 97.7 Ràdio, vas decir Yo preveig en la tornada un mig del camp amb Fuego, Enzo i Parejo. I crec que és el que demà s'anem a trobar en aquest partit que a partir de les 9 més quart xiularà l'italià Nicola Rizzoli. Per cert, ha tornat a referir-se a l'arbitratge el senyor Jardim, l'entrenador uh -huh. del eh, Mónaco, en certa sorna, diguem que segur que ho va fer de categoria i que espera perquè és bo per a UEFA i per a FIFA que demà eh, se produïsca així un bon arbitratge. De qualsevol manera, a lo que anem, que és a l'11, eh, no més enllà <clears throat> de cap sorpresa esperada. Per tant, Mati Rayan en porteria, defensa de quatre per a Barragán, Mustafi, Bezo i Gallà. El centre del camp, jo continuo pensant que amb Javi Fuego, Enzo Pérez i Dani Parejo, i dalt Fegulé a la dreta, Piatti a l'esquerra, perdó, eh, Rodrigo a l'esquerra i Paco Alcácer en la punta de l'atac. I si és el possible 11 que demà Nuno posarà per a defensar aquesta renda de dos gols, que realment, i torna a la meva teoria dels gols fora de casa en Europa, realment el València el que defensa és un gol i mig, perquè si li fan un gol no passa res, però si li fan dos i no marca ell. Està eh, eliminat davant un conjunt del Mónaco que al respecte del que varen veure, varen veure Mestalla, el més interessant és que recupera a Laivin Kurzawa, el eh, franco-polonès, en el lateral esquerre. M'han donat un possible 11 del Mónaco, sí. que, que passaria un 4-4-2, amb Subamic en porteria, eh, Fabinho, que va jugar com a pivot en Mestalla, torna al seu lloc natural, lateral dret, per tant, Fabinho a la dreta i Cusau a l'esquerra, mm, sí. Carvalho i Wallace van a ser els centrals, amb Tulalan i Pasalic en el mig del camp, Bernardo Silva a la dreta, Tirar a l'esquerra i dalt Cavaleiro i Martial. Per cert, el eh, cartell oficial que ha fet servir el Mónaco i que, mm. el qual ha inundat tot el principat de Mónaco eh, és la figura de Tulalan controlant una pilota y el eh, lema eh, de Crochet Etual, eh, a conseguir les estrelles, que és el que vol demà el Mónaco, esperen que se quede només en l'intent. <laughs> Manolo, demà, eh, acompanyant al València i després de la iniciativa del Consell d'Administració del Conjunt de Mestalla de eh, pagar tots els autobusos dels a mil seguidors que demà estaran a Mónaco, pues, eh, hi haurà 15 autobusos que a hores d'ara ja estan eh, viatjant, que eh, eixien al voltant de les 9 de la nit de les rodalies de, de Mestalla i als que els espera un llarg eh, viatge de vora 12 hores. Si te sembla, Manolo, anem a comunicar amb un d'aquests eh, autobusos. De fet, hem tingut la sort de que han parat a hores d'ara a sopar i anem a parlar a un, eh, amb un aficionat, concretament de Picassent, que és eh, Cristóbal Redolar, que ja es troba també a la sintonia d'Esports 97 nit. Què tal, Cristóbal? Bona nit. Eh, molt bona nit. Bueno, he tingut la sort, per a que la comunicació no falle, de que acabeu de parar a, a sopar a l'Oix d'Ara. Ara mateix acabem de sopar és l'àrea de l'Hospital dels Infants. Molt bé. A quina hora heu sí de, de Mestalla, Rodalies? Sobre 9 i 25 aproximadament també haurem eixit. Bueno, i vos espera un viatge llarg de vora 12 hores, Cristóbal? Sí, més o menys, sí. Què tal el viatge fins ara? Però ara molt bé, molt bé. La gent molt bona, tot bé i tot molt bé. Quanta, tot molt bé. quanta gent viatja en el teu autocar? Eh, 54 persones. 50, 54 persones amb tota la il·lusió de veure demà en aquesta grada del Príncipe de Mónaco a l'equip eh, classificar-se de forma definitiva per a la Lliga de, de Campions. Correcte, això és el que esperem i que siga, perquè tenim un bon resultat, però clar, el futbol és el futbol. Bueno, y la Chencomba, Comba, te digo bien, pero ahí la Chen Comba, ¿cómo está? ¿Está ilusionada? ¿Está, emocionada? ¡Ahora te falte! ¡No 29. Sí senyor, Cristóbal, pues, eh, que vagi molt bé, que tingueu molt bon viatge i que mantingueu aquest ànim per a que demà pugueu vore i pugueu cantar també de d'aquesta la victòria del València en Mónaco. Moltes gràcies, Cristóbal, bon viatge. Vale, moltíssimes gràcies a vosaltres. Adeu a Cristóbal Redolar, un seguidor del València, a hores d'ara també camí de Mónaco que és una representació muntal d'aixòs 15 eh, autocars, d'aixòs 15 autobusos que a hores d'ara pues, eh, este havia parat a sopar, però que està en canvi de, de Mónaco. Demà vora 1.000 seguidors estaran a la, a la grada. També s'escoltaran, segur, eh, Montalt? Sí, segur. Eh, tenen un mèrit extraordinari tirar-se 12 hores d'autocar. Té eh, una gran culpa, entre cometes, la de culpa tot això del club, en, jo crec que una bona mesura com la de sufragar les despeses dels autobusos que han vingut fins a Mònaco, situació que ha sigut copiada per el Mònaco que eh, eh, paga el desplaçament en eh, tren desde Nisa a todos esos aficionados que tienen en Nisa el Mónaco, porque, bueno, pues, así son els que són i ve molta gent de, de Nissa cap a Mónaco. Per a que el desplaçament siga massiu i per a intentar demà que hi hagi un bon ambient en l'estadi Lluís II, la realitat, per cert, no hi havia massa mentaquilles quan s'han passat per allà, la realitat és que el Mónaco ha copiat en part el València Club de Futbol i ha pagat eh, el desplaçament en tren als seus aficionats. Molt bé, Montalt, eh, per a finalitzar, ara seguida escoltarem els eh, protagonistes, però per a tancar la teva participació en el programa, suposa que hi ha, Manolo, tots conscienciats, convençuts, de que lo de demás una finalíssima no ja perquè el València juga prestigis, sinó per lo que venim comentant des de eh, pues, fa moltes setmanes, pràcticament des que va acabar la temporada. El València també necessita i ser manar econòmic de la Lliga de Campions, per tant demà moltes coses en joc a, a Monaco es parla d'estabilitat, de, de es parla de mana econòmic, es parla també mm. de la situació que suposa tornar al primer plànol de l'escaparà del futbol mundial jugant la Lliga de Campions, el fet de que poguera fins i tot eh, anar-hi, eh, <clears throat> eh eh, afavorir la possibilitat d'un main sponsor, perquè el València per segona temporada consecutiva ha arrencat la temporada sense main sponsor en la samarreta. Bueno, se parla de moltíssimes coses que són les que eh, podria afegir la participació en Champions al València Club de Futbol. Esperem que demà a partir de les 9 més quarts el València sàpiga com administrar la seva renda i que al voltant eh, de les 11 més quart, que no hi hagi pròrroga, que no hi hagi penals i que puguem estar cantant, eh, lògicament, el passe del València mm. a la fase de grups de la Lliga de Campions. Recordar, Salva, demà també a la una en el València Abierta amb Ximo Rovira l'última hora de la prèvia del partit que també tenim eh, un raconet demà en Superdeporte per a contar les aventures i desventures per Mónaco i que a partir de les 8 també el nostre equip, amb tu, amb Pablo Leiva, estarem per a contar el partit des del Luis II de Mónaco. Està dit, per cert, lletíssim per fora, com sí, diuen i... els andalusos, com diuen els andalusos, más feo que un cotxe por debajo. Jets per fora, també molt jets per, per dins, molt, molt estrany aquest estadi. Per cert, Manolo, així tanquem la, la prèvia, però hem d'obrir una finestreta eh, lleugera, també sí. important, perquè hi ha molta gent pendent del mercat. Esperàvem un central, Mm, l'últim nom en sonar és precisament d'un futbolista del Mónaco, el seu central, que està en rebeldia, que de fet no participa en esta, en esta prèvia perquè vol anar-se'n del Mónaco. Amb el Mónaco habitualment treballa Jorge Méndez i no seria d'estranyar que Abdenur poguera acabar amb el València. De fet, està en l'agenda, segons les últimes hores eh, ha oferit la premsa francesa, però mentre esperàvem un central s'ha colat un futbolista de, de banda i avui Copa Madrid ha donat el nom de Serichev, Montalt. Sí, la informació la faria la companya Arantxa Rodríguez de la cadena COPE Madrid, sempre ben informada de tot el que eh, pulula al voltant del Real Madrid i parla de eh, Dani Sericet com a possibilitat. Estava el Villarreal molt interessat, sembla que el València li està guanyant la mà al Villarreal oferint una possibilitat de cessió, però també podria haver-ne una opció de compra eh, per enmig, encara no coneguem la quantia de la mateixa. Està intermediant Jorge Méndez, i això són paraules majors, sobretot quan estan de permís el Real Madrid i el València, equips en els quals té molta mà, i sincerament sembla que si vinguera aquest home, eh, Salva, o que el hmm. València estiga a ah. hores d'ara eh, pulsant de la possibilitat de que s'incorpore eh, eh, Denis Elisev, significa, almenys en la lectura clara per a mi, que eh, Sofian Fegulí té peu i mig fora del València Club de Futbol i per això se vol reforçar la banda dreta amb este futbolista que l'any passat va quallar una molt bona temporada en el Villarreal, només és guitada eh, negativament per la quantitat de lesions que tingué el fill del mític Xelixef, l'exjugador de l'Sporting de Gijón. Montal, gràcies. Bona nit. Adeu a Manolo Montalt, ara escoltar en protagonistes. No pergau ull a lo que acaba de contar Montalt. I sa incorporació de Xerixef estaria molt relacionada amb l'eixida de Fegulí. De fet, ara trobem d'alguna forma explicació a les manifestacions de Nuno l'altre dia. Una volta va concloure el partit ara davant del Mónaco. Eh, Nuno va referir-se a Fegulí en algun terme enigmàtic, dient que contaven bé, que estava content, però que haurien d'estar pendents del mercat i que el València tenia el coneixement de que Fenerbahce, o de que hi havia una oferta, que és la del Fenerbahce, encara que Nuno Manolo no va anomenar a este club que volia contractar Fegulí. Si és certa l'oferta de 8 milions, tenint en compte que a Fegulí li queda un any de contracte i que dins de les seues peticions per a renovar hauria demanat una fitxa que la costaria als futbolistes millor pagats de la plantilla, hauria demanat Fegulí vora 2,5 milions d'euros, quan ara és d'ara pues està cobrant 1,6, 1,8, si no m'equivoqué, tenint en compte les altes pretensions de la fitxa i que l'oferta de Fenerbahce és important, ojo, perquè en les pròximes hores podríem tindre una explicació al fet de que avui ha aparegut en Madrid en nom de Xerixef. Si ve Xerixef, és Fegulí, Fegulí podria ser venut al Fenerbahce tenint en compte oferta i petició de fitxa importantíssima de Fegulí. Aquí li resta un any de contracte pausa i tornem de seguida amb més aspectes que avui pues, eh, afecten a l'esport en valencià. Escoltarem testimonis des de Mónaco i després se n'anirem a visitar l'actualitat en el Llevant i l'actualitat en València Bàsquet. El partit decisiu de la temporada en la 97.7 Ràdio. Dimarts 25, des de les 20 hores, el València defensa el 3-1 de la nada per a poder tornar dos temporades després a la màxima competició continental. Des de l'estadi Luis II de Mónaco, tornada del playoff de la Champions League, Mónaco-València. viu amb nosaltres els 90 minuts més importants de la temporada amb el nostre enviat especial, Manolo Montal, i tot el seu equip amb la millor retransmissió de futbol en valencià. Mónaco-València, Esports 97, el partit. El teu equip, la teua ràdio. cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. I per a tancar la info del València, ixa prèvia i tots els detalls que ens ha costat des de Mónaco Montal, anem a escoltar els eh, protagonistes. Precisament Nuno parlava de que el seu equip demà ha de ser protagonista a Mónaco. Yo creo que el mejor ejercicio que puedes hacer en un partido como este es plantearte si estás del lado contrario. y a partir de ahí no especular. Haciendo ese ejercicio es lógico que tenemos que competir y, buscar el gol. No podemos remitirnos solo a defender el resultado que traemos porque era una equivocación muy grande. Y después basarnos en lo que siempre hicimos, eh, en nuestra idea de juego. Ser presionantes, recuperar el balón, salir para el ataque, no renunciar nunca a las oportunidades que el juego te da. El que también se se referido al rival, el Mónaco, en estos términos. Yo no estoy seguro cómo va a salir el Mónaco. El Mónaco también sabe con qué características tenemos nosotros, ¿no? entonces su planteamiento es, es claro, ellos, sí que tienen que buscar el gol de una forma mucho más precipitada que nosotros. Eh, y nosotros podemos sacar ventaja lógica desde ahí. Pero siempre y cuando en defensa estemos siempre muy sólidos y muy equilibrados y muy organizados para poder recuperar el balón donde queremos y salir con criterio para el ataque. Este era Nuno, también parlaba en la matriz roda de prensa. Javi Fuego, referirse a la ilusión que tiene la plantilla en continuar en la Champions. Un partido muy especial para, para cualquier jugador, para el equipo y es cierto que cuando, cuando uno empieza a jugar al fútbol pues sueña con jugar la, máxima competición a nivel de clubs. Esta es, aquí estamos, eh, estamos muy ilusionados de, de poder también darle una alegría a nuestra afición que nos consta que, que está movilizándose mucho y sentimos su apoyo y bueno, eh, mentalizados a tope para, el partido de mañana. Fuego, que también ha parlat precisamente... precisament, perdó, esa eh, que ha exhibir de mal Valencia mónac También el año pasado, a pesar de, ser un equipo muy joven, creo que el equipo eh, siempre tuvo un gen competitivo eh, que lo caracterizó mucho. por eso creo que debemos estar tranquilos porque a pesar de la juventud que hay, eh, y quizá inexperiencia en este tipo de partidos, creo que estamos muy concienciados del trabajo que hemos hecho, de que, de que, estamos preparados para mañana afrontar el partido con, todas las garantías y la mentalidad en el vestuario yo creo que es buena, es un vestuario ganador y, al final, bueno, eh, esperamos mañana tener la, certeza de, pasar esa eliminatoria eh, con mucho trabajo. El grupo está muy unido pensando en, en ese final, en ese bonito final, esperemos. Nuno y Fuego, que parlaban desde Mónaco, Gallá parlava en la eixida de l'equip des de l'aeroport de Manises. Sí, està clar que tenim moltes ganes ja que siga demà, eh, no és un resultat que ja està definit ni molt més, eh, el que tenim que fer és eixir a guanyar des del principi, jo crec que, que el que es va veure és un, és un València i Xina, no? amb moltes ganes de, de marcar, amb moltes ganes d'arribar a la porteria i, i sobretot intentar no encaixar. En Gallà tanquem la informació de la prèvia, pausa i tornem de seguida amb bàsquet i amb el llevant d'Unió Esportiva. Cariño, salgo un momento. Cariño, ya estoy aquí. Pero, ¿y ese Peugeot? Vuelven los momentos Peugeot del 20 al 26 de agosto. Tienes hasta 6.900 razones para venir a tu concesionario y elegir el Peugeot que necesitas. Unidades limitadas. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent i Silla. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Tenim info destacada en València Bàsquet que afecta al conjunt valencià i a la possible tornada de Víctor Claver. Ens la conta, com sempre, Juanma Romero, la Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, eh, Salva. Pues sin duda una noticia importante hoy en, Valencia Basket con esa eh, oferta ¿no? que ha volado el equipo Taroncha por Víctor Claver, una oferta presentada la pasada semana por el Laboral Cucha, por el Bastonia, y que hoy el Valencia Basket ha hecho efectiva para retener los derechos del jugador valenciano, que de esta manera, por tanto, se convierte en jugador de Valencia Basket para esta temporada y con opción a otra, igualando por tanto el mismo contrato, las mismas condiciones que le ofrecía el Vasconia. De momento, por tanto, Valencia Basket con la llegada de Víctor Claver cerraría ya de manera definitiva su plantilla de cara a la próxima temporada. Necesitaba un jugador nacional, un cupo y Víctor Claver cumple estas, eh, estas eh, pretensiones, estas dimensiones de fichaje de Valencia Basket, que de esta manera, repito, se convierte en jugador del equipo taroncha. De todas formas, va a haber que esperar porque hay que recordar que Víctor Claver ya manifestó, antes incluso de aceptar la oferta de Basconia, que quería jugar en Euroliga la próxima temporada y aunque siempre ha dicho que le gustaría volver a Valencia, dice que todavía no era el momento oportuno. Por tanto, ahora habrá que esperar porque la piedra está en el tejado del eh, propio jugador que para desvincularse de Valencia Basket podría tener que llegar a un acuerdo lógicamente económico para indemnizar al equipo Taloncha y de esta manera, eso sí, poder firmar por otro equipo que no sería español. La única salida de Claver ahora mismo, si no jugar en Valencia, sería la de jugar en cualquier club europeo. Vamos a estar aportando a las expectativas. Pedro Martínez quieta a Víctor Claver, pero hay dudas de que Claver quiera jugar en Valencia la próxima temporada por el hecho de no jugar Euroliga. Gracias, Juanma. Gracias, Alba. Buenas noches. Tanqueme el básquet, obrim rápidamente la información granota. Este matí presentaba Jefferson Lerma, Manolo Salvador. ¿Parlaba y sí sobre ejecutar la opción de compra definitiva sobre el futbolista. Es una apuesta muy firme y yo estoy convencido de que, de que Levante, si no ocurre nada extraordinario, va a ejercer la opción de compra porque es un jugador muy interesante con mucha proyección. Sobre los fichaches que resten, también habla Manolo. Vamos a el Levante, como cualquier equipo, es mejorable. No es prioritaria, pero sí que es verdad que a lo mejor no gustaría tener un jugador en banda que desequilibrase un poco. Eso es la prioridad, pero yo creo que por la polivalencia de los jugadores que han venido, quizá no sea tan urgente.